En Jezus het weer die gelijkenissen met hulle begin spreek en gesê, die koninkrijk van die hemele is soos een koning wat de bruiloft vir sy seen bereid het en sy dienstknechte uitgestuur het om die genoides na die bruiloft te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander dienstknechte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genoides, kyk, my maaltijd het ek bereid, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruiloft, maar hulle het al daaraan nie gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en een ander na sy andere saak. In die ooriges het sy diensknechte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit oor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daar die moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteer. Daarop sê hy vir sy diensknechte, die bruiloft is wel gereed, maar die genoedes was dit niet waard niet gaan dan op die kruisbaie en nooi allemaal wat jullie mag vind, na die bruilof. In daar die dienstknechte het uitgegaan op die baie en allemaal versamel wat hulle gevind het, slecht is sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gasten geword. En toe die koning ingaan om naar die gasten te kijken, sien hij daar iemand wat nie een bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hierin gekom sonder een bruilofskleed aan? en hij kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem om weg en werp om in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tanden, want baie is geroep, maar men uitverkies. Toe gaan die fariseers saam raad hou om om in sy woord te verstrik. En hulle stier al disciples saam met die herodiane naam en sê, Meester, ons weet dat hij waarachtig is in die weg van God en waarheid leer en die aan niemand steer nie, van die sien nie die persoon van mensen aan nie, sê dan voor ons, wat denk ik, is dit geoorloof om aan die keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus het hulle boosheid bemerk en gesê, Geveinst is, waarom versoek jullie mij? Wijs mij die belastingmunt, en hulle het vir hom een penning gebring, en hy sê vir hulle, wie beeld en opskrif is dit? Hulle antwoord om, die keizer zijn. daarop sê hy vir hulle, betaal dan aan die keizer wat die keizer toekom, en aan God wat God toekom. En toe hulle dit hoor, was hulle verwonderd en het om verlaat en weggegaan. Diezelfde dag komt daar na hom sadiseer, hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie, en vrouw om en sê, Meester, Mooses het gesê, as iemand zonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar bij ons zeven broers, en die eerste het getrouw en gesterwe, en omdat hij geen kinders gehad het nie, het hy sy vrou vir sy broer achtergelaat. So ook die tweede en die derde tot die zevende toe, en laatste van allemaal het die vrou ook gesterwe, en die opstanding dan, van wat er een van die zeven zal zij die vrou wees, want hulle allemaal het al gehad. Toe antwoord Jezus en sê vir hulle, Jylle dwaal, omdat jullie die schriften niet kennen nie en ook niet die kracht van God niet. Want in die opstanden trouw hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegeen nie, maar is soos engele van God in die hemel. En wat die opstanden van die dode betref, het jullie nie die woord gelees wat tot jullie dier God gesprek is nie, ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jacob. God is niet een God van dooies nie, maar van levendes. En toe die skade dit hoort,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 As David om dan Heere noem, hoe is hy sy sien? En niemand kon om een woord antwoord nie, ook het geen een van daardie dag af dit meer gewaag om om vraag te stel nie.